Ostegunoz, Kronika Libre! Eran bezala, aitorren ezagutzain du egin dezagun, aitor pertsona huna da. Aita maitagarria, behondakinak untsa behesten dutu eta hurra musten du hortzak sahatzen dutilaik eta pixa kanpun edo dutxan baizik ez diat egiten. Benaiko ardura duen medaia berdiaen ukeiteko, be lan gynin kambiamen zumait ekarri behar dutu aitorek servizietan behitu lan egiten start-up ezer batetan. Global Research Man Senior Manager aniz eta teknologi berriak lan zentiatzat. Lehen, langileen ehuneko hiuntan hoita hamalaua bezala lanila juiten zen oto individual batetan. Hoita hamar kilometra egitez egunoz, zazpi kilo COB sortzen zutin, bena hoi lehen zen. Uai, autobuja hartzen dut eta greba delaik otoa partekatzen dut. Heritaren ehuneko berrogeia bezala, haitorrek lan harreman estia bazian be ordenagailu eta smartfonaikin, kajik be lagun hobenak bezala kontsideratzen zutian, alta urteoz edo bi urteoz kamiatzen zutin, zen eta be sozietatian, nahasten da kompetibitate eta obsolotzentzia programatia. Alta ez duk bate-bate bermanean hauskatzen eta idazten, me bate. Ota, jakinik ordenagailu mugikor baten jaikitzeko hiukakotx boston ahur, hogei kilo produktu kimiko eta boste hun kilo zehobi urtuki gela, aitorek jabaki zerbaiten egitia. Hatsarean, ene mintidea eta 34 diza elkidut baina baitzien untxai, enplegatzaileen gana juniz konbentzitzeko materialen kambiatzea hain usu ez dela balio, eta languineko material informatikoen bizi jaipena handitut dut hola. Eta ez da HCB jarre B-postuko ordenagailien itzaltzea eguerdiko pausan bai eta arratxez informatika postiek entreprisako elektrizitate kontsimioen ehuneko hogeia behitu begain. Eta dira guti arte, aitorek proteina hanit zutin, bazkaiak zutin hartzen languneko kantinan, arrautze, agi eta esnekeiak zutian be elikagai nausiak. Bena ez zakian agi eta esnekeiek, languneko jatetxeko zeobiaen bi herenak sortzen zutila. Ezen ehun gramoko behiki puzkabatek, bi kakotx lautan ogeita 6 kilo zeobi sortzen dutu. Hau da, dilista asieta bat beno, hogeita hamar aliz habo. Aitorrek, eh, bai, uh, ahal bezain beste ba, baski jalentako menuak hartzen dut ordin, ben azon eta hagien jateko gogua badu ordin, holi askua du habo haitatuko horrek behikia beno sei aldiz zehobi gutiago sortzen behitutu. Eta aitorreke bai, ez zerbitzatzen delaik, janen diana beno habu ez du hartzen asto dela uste duzie. Bena bazinak iena entreprezetan ekoiztuk den janhaiaen euneko hiuntan hogeia urtukik dela. Ebenik benakian! Ebenik benakian! Eta informatu izan beno lehen aitorek ezian pentsatzen bate, internetek kutsatzen zila, alta behar da energia, kable eta beste azpiegitura gue bideo, webgune eta besten begiatzeko eta ikusteko. Arrazoi natu ikesten internet kontsumo batek, hiu ehuntan hogei ki, uh, eh, eh, kilo COB eh, urte sortzen dutu urte oz. Gu informazioniak egordetzen dutian data adibidez aitorek be mailak ahintzen dutu, zen eta geoguta izan e-maila, geoguta energia habo sahituko du igortiak. Eh, Kompresatuik dien fitxeak eh, lehen esten dutu, juntatuik dien dokumentiak elkitzen dutu ez badia behar behar eskuak. Aitor horreke bai aski irregularki ezabatzen YouTube bemail zaharrak eta jabiltan du energia guti jabiltan dian txerkatzekua Googleen partez Lilo edo Ekozia bezalakua. Bai bai! Eta ingu amenaen zaintzeko ekintza handiak miliuka gestotipien emaitza izaten ahalla. Hunen ondorioak nortzen dia geguta jente habo kasu egiten balin badie. Ordin langile balin bazide edo ez, aitoren adibidea har. Zaizte xaldun! une Roche chronique à Libre.